L-Aġenzija. Jieħdu sem. Serena, Charlene Azzopardi. Gianni, Johanna Battista. Kerry, Janice Ancelleri. Mikil, Stephen Meli. Max, Daniel Falzon, Ortenzja, Natalie Abela. Jieħdu sem ukoll Marigold, Elaine Borg, Turu, John Paċ, Cynthia, Maria Kirkop, Miss Manduka, Madeline De Giorgio, Rosie, Mirja Maġus, Shelly, Connie Livori, Simon, Elliot Mikallef, Martes, Marushka Camilleri u n-narratur Michael Ratzen. Inselmu lilkom is-semmija ta' Kottuner 98 FM u għal darbohra nilqawkom għal episodju ieħor mill-kumedja romantika L-Aġenzija. Illum episodju 10. Biss bħalma ngħidu dejjem se nifakrukom ftit ġara fl-episodju li għadda qabel ma nkomplu bis-sorja tal-lum. Fl-episodju tal-ġimgħa l għaddiet assistejna għal Kerry u Serena iħejju għat-tiġ tagħhom Hekk taħseb mer, għajdilha ker għax mid-der għadha ma tafx. Għal suppost naf ker. Għax jienu Mikiel ser niżżewġu ma' Serena u Ġanni. Ah! Xenu! Tax taħwetu! Jissejjaħda bil-wedding. Ser niżżewġu fl-istess ġurnata, fl-istess ħin, fl-istess knisja u fl-istess sala. Biss, Marigold ma tantx tieħu gost ċerti affarijiet li jkunu se jiġru minħabba t-tiġ ta' Kerry u Serena. Dakinhar ta' tieġ, Serena, Serena ser toħroġ minn hawn ukoll. Ser toħroġ minn hawn ukoll. Isma' mela qed taħseb li għandha xi palazz hawn jew? Fejn se noqogħdu aħna kollha? U għajma minn jisimek, mhux se nkunu ħafna, se nkunu jien, int, missieri, Serena, Ġola, Mildred, Axel, Linda u Gertrude. Disa persuni? Hawn? Iva Maja ħasra. Ġol ovvja li trid tkun hawn għax dik ser tkun ix-xut tiegħi. Mildred il-bridesmaid u Axel il-pageboy. Linda x-xut ta' Serena. U Gertrude il-bridesmaid ta' Serena. Ma jistawx jiġu għan flaxija qabel nitilqu. Le ma, l-ewwel nett il-makeup artist mhux ser toqgħod tiġi minn posta l-ieħor. U t-tieni nett tar-ritratti hawn flimkien irridu nkunu. Allura jaqbel li jiġu minn filgħodu hux. Ortensi qalet lil Serena li se titlaq lura lejn il-Greċja fi ftit ta' ġranet oħra. Allura, x'qaltlek Miss Manduka l-ewwel meta dħalt tkellimha? Għadtilha li se jkolli nitla' l-Greċja malajr. Ovvjament, eseġerajt ftit, għadtilha li hemm ir-raġel ma tantx jiflaħ u li għandu bżonni hemm. Kieku jisimek Lawrence, ara x'jagħmillek! U dak wied, bilkemm jitniffes, u msomma. Mid-dera tħassritni għax qalt li nista' nitlaq meta rrid, jitnaqqas li mill-lif. Jiġifieri ħadd tibqa' mpjegat hawn għalissa? Dan ifisser li ser terġa' tinżel Malta? Jien hekk nixtieq. Issa nipprova nikkonvenċi lil Lawrence ninżlu lura Malta għal kollox. Il-Greċja qabżitli u jekk ninżlu hawn Malta m'għandniex għalfejn noqogħdu nfittxu post għax nistgħu noqogħdu f'ta' ommi. Fl-episodju li għadda, indunana wkoll li Miss Manduka kienet il-moħħ wara l-falliment tal-Aġenzija sabiex terġa' tikseb postha lura. Ekku, jien xewwixt lill-kumpanniji biex ma jibqgħux jaħdmu ma' din l-aġenzija u kien bis-saħħa tiegħi li l-aġenzija tilfet il-flus li tilfet. Int kull m'għamilt huwa li Jane Town tavża lil Kerry li l-aġenzija qed tfalli. Xogħlok wara kollox? U żammejt ħalqi magħluq. Insejt? Li kieku ridt, stajt nikxfek. Iva, ok, diġà għedtlek Il-flus toħodhom għada. Nisperaw mer, għax inkella. Inkella xiex? Tikxifni ma' Kerry? Le. Mal-pulizija? Laqqas. Biss, tiċċajtax miegħi. Jien nista' nikkontrolla lek ħajtek kif irrid. Għandi ħafna kuntatti ġewwa sqallija. Xiex? Mafja? Ekku, jekk teħlisa miegħi, magħhom ma teħlisix. Mel isma' minni u għada ġib il-flus. Inkella ħajtek, ma ddumx l-istgawdija. Ekku, dawk li għadkom kif smajtu kienu siltiet mid-dis episodju. Illum ser inkomplu bl-episodju numru 10, kif diġà għedtilkom ftit tal-ħin ilu. Bejn l-episodju tal-ġimgħa li għaddiet u dak tal-lum għaddew diversi ġimgħat u l-episodju tal-lum jieħu postu fil-31 ta' Ottubru, il-jum fejn fih se jiżżewġu Serena u Carrie flimkien ma' Ġanni u Mikiel. Biss qabel ma nibdew l-istorja tal-lum, Se ngħidilkom ftit ġara mill-karattri prinċipali tagħna. Serena u Kerry komplew għaddejn bil-preparamenti għat-tix tagħhom flimkien ma' Ġanni u Miki. Ortenzja telqet lura lejn il-Greċja biex qatta' ftit ħin ma' żewġha Lawrence u sar minn Marigold u żewġha Turu. Daw komplew għaddejn bil-kumplament tal-preparamenti għat-tix ta' binthom. U llum, il-31 t'Ottubru, ġurnata speċjali ferm għal Serena, Kerry, Ġanni u Miki. L-istorja tal-lum tibda fis-seba' u nofs ta' filgħodu ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ortenzja niżlet lura Malta għat-tieġ ta' Serena u Kerry. Hekk, kif toħroġ mill-ajruport, jibda jdoqqilha l-mobile. Hello! Hello Ortensja! Serena? Wasalt issa Malta. Ok, dak l-aqwa li wasalt. Sejra d-dar ta' ommi nistrieħ ftit issa u aktar tard nibda nipprepara għal-lejla. Jien ilni mqajma lejl sħiħ. Ma stajtx norqod. Issa tillesti kollox għax daqs nofsi oħra irrid immur għand Tom Kelly. Taf kif ser insuq gas dawn? Aħjar milli tpaċpaċ mijiet mur tkompli mela u ħallik milli ssuq gas dawn. M'għandi tferfir illum! Nispera li kollox imur sew. Taf kemm għandi ġenn illum? Fit-tmienja rrid immur għand Kelly, imbagħad fid-disgħa għandna appuntament għal tax-xagħar. Illestu xi siegħa. Kif illestu, irridu mmorru lura għand Kelly għax ġejja tal-makeup u wara nibdew nilbsu għax fl-erbgħa jiġi tar-ritratti. Aħjar tmur tkompli mela. Illum teħlix ħin għax kull ħames minuti hija importanti fil-ġurnata tat-tieġ. Hekk ser nagħmel, imbagħad narawk illejla mela. Iva, fis-sebgħa ta' filgħaxija, hux il-quddies? Iva, fil-Katidral tal-Imdina ser niżżewġu, tinsiex! Mhux se ninsa. U mbagħad wara itla' m'ommu Missier Kelly għas-sala, tajjeb? Tajjeb. Issa mur kompli, u mbagħad inkellmek aktar tard. Moħħok hemm, u sellili għal Kerry. Isma' bilħaqq! Lawrence ġej miegħek? Ma setax, inqabad xogħol dak. Uff, aħjar ġie. Insibu lil Rosie tipprepara l-libsa għat-tieġ ta' Serena u Carrie. Toġbok din il-libsa mer. Oh, mux kera, mux kera. Xejn speċjali imma ta' dik is-sawda jizbaħ. Uff, ma nafx li msen il-bes. Kollox kontra ġej, aktar met inħossni madura. Kem niddejjaq meta jġri li jekk. Ħsibtek mhux sejra t-tiċ jien? Ma mmurx. Ma mmurx għalfejn. Li li ma stidnunix. Kont nistenna li taturi ftit solidarjetà u tibqawn miegħi. Tortijek li ma stidnukx. Jien ma miltilhom xejn. Int kont dik li ftemt ma' Martes u fassalt pjan biex taqlaw lil Kerry mill-aġenzija. Awejva! Għaddew xarej minn dakinhar l-hawn issa. Ma narax għalfejn għandhom jibqgħu b'qalbhom ibsa miegħi. U in dejjem iżżomm magħhom? Dejjem il-barranin għandhom raġun għalik? Ara jien, oħtok, jien dejjem għandi t-tort? Jien hekk magħmula. Jekk għandek tort, mhux se ntik ir-raġun. Namillhom jien għax inkeċċihom it-tnejn li huma. Mbagħad naraw xi jagħmlu. Hekk sew allura, lilek li bilkemm jafuk stednuk u lili il-kap tagħhom le ma stednunix. Eh. Dawk apposta għamlu ta' biex minn għalihom jaħarquni. Biex ngħid, ara lill-oħt istednuha u lili le, imma hekk qed jaħsbu li maħruqa, sejrin żmerġ ta'! Min min għalihom li huma? Tgħid m'għandix bżonnhom jien? Meta rrid nista' mmur l-aqwa tieġ jien u mela tieġ tal-ħabba gozz bħal tagħhom? M'intix maħruqa hux? Le, ma tarax. Anzi, veru tidher rilassata u fil-paċi. Int għandek aptit tgħaddi żmien bija jaqaw illum? Kompli agħżel liema libsa ser tilbes għal-lejla, forsi taqta' figura aħjar. Ara sejra nagħmel passiġġata jien. Mur mela xħat li rasi diġa dal-ħodu. Li kien terġa tiżżewweġ int, forsi ma tafx kif titlaq minn hawn. Iktar jien ukoll aċċettajt li tiġi toqgħod hawn miegħi mara li mit Pol. Sewwa kienet tgħid ommi ħasra. Jien qalbi tajba żejjed. U għatna miliela ta' għax tellaħħom li u ssibni bihom. Imma kif dejjem jiġġieldu dawn it-tnejn hux, ikunu fejn ikunu! Ħa ngħidilkom ta, imnalla Miss Manduca mhux se tkun mistiedna t-tieġ, għax ibqgħu ċerti u żguri li anke hemm jaqbdu jiġġieldu. Il-ġurnata kompliet għaddejja, u l-ħin bħalissa jimmarka s-sagħtej u nofs sa warnofsinhar. Naddu issa d-dar ta' ommu Mr. Kerry, li nfakkarkom li ġġib l-isem ta' Dar Elena. Imma fil-ġurnata tal-lum, taħsbu li hemm hena f'din id-dar li hemm żguru? Stress, u? F'dar ta' disa' tikma mar kollox insibu lil Kerry u Serena, omm u Mr. Kerry, iż-żewġ bridesmaid. Gertrude, tfajla t'għoxrin sena, u Mildred, tfajla ta' 27 sena. Insibu wkoll lix-xhud ta' Kerry, Jola, mara ta' 30 sena, flimkien max-xhud ta' Serena, Linda, li tiġi t-sija ta' Serena, mara ta' 50 sena. Fl-aħħar u mhux l-inqas insibu wkoll lil Axel, tifel ta' xahar snin, li se jkun il-page boy ta' Serena u Kerry. U jaqdu ma' dawn insibu lil Rufus il-kelb. Il-qasqus u tliet pappagalli. Ħa naraw ftit x'inhu jiġri f'din id-dar. Iva ġara ma. Għara se tagħmel u għara se tagħmel. Min ġejja t-teċin? Tista' tgħid li jista' xiġralek. U hemm għalfejn ngħidlek jien xiġrali. Inti jidhirlek li jinsa noħroġ hekk, dan il-fixfixu kollu. Mela li li qatrawni hekk in-nies, iżla l-karu trijonfali. fixfixhom biex. Wow, dan l-imbarazz u l-kuluri kollha li għamliet l-idejk ma' wiċċi li għadha kif telqet minn hawn issa. Ma, dak mhux imbarazz, dak make-up. U iva insomma, u x'inhu? Isni drawing book xeba kuluri fuq wiċċi. Ma, kollha kemm aħna għandna l-make-up, dak jagħmilna nidru aħjar ta'. Allura l-missira kellha ma għamlitlu xejn. Missieri raġel ma, murġibu joħroġ mid-dar bil-make-up. Eh, mela sewwa, mela dak mhux ukoll għandu bżonn jidher aħjar milli hu, u kif ukoll għandu tikmix iktar minni. Kont ser ngħidlek x'għandi int. Ej, għajt li mhux veru wkoll. Ħa ngħidlek ta' tax the wood. Għalli tal-li għandi ħdeħat tiħor m'għandix tikmix jien. Aqtawa ta' tibdewx intom issa wkoll, biżżejjed hawn ġen illum ukoll. Ker, għandna problema enormi! Alla jibgħatilna tajba. X'ġara issa? Il-kelb qeda l-bżonnijiet tiegħu fis-salott. X'għamel? Mela nsejt toħorġu turu. Il-laħwa kif insejt, issa x'se nagħmlu? Ara, aqbad il-barmil u l-biċċa tal-art u mor aħsel. X'nagħmel? Mor inti. Le, skużi, mor int. L-ewwel net it-tortijak li ġara x'insejt toħorġu barra u t-tieni net ġdieħ il-qaddisin ta' Int jidirlek li jien nista' ninnarvika b'dawn l-affarijiet tondi li għandi ma' xagħri, laqas nafx qed nistħajjilhom. Rollers dawk ma, rollers. U iva mhux xorta, ejja qbad tur, għax issa daqt irridu nibdew mor nibsu għax fl-erba' ġej ta' ritratti. Ara ħammur, qabel ma nagħli u nagħmel xi waħda tinkiteb. Ii, bil-mod, ursus, ħajwek merna għandiku. Ma, iqa fissa, daqshekk. Alla magħna, kollox bil-kontra ġej illum. Int ukoll Seren. U ħallini care! Għalaq subajha mal-bieb tal-kamra tal-banju u nqalali difer. Ara kemm ġejt qiegħda sew issa, disa' twal u wieħed qasir. Ii, għalhekk dan l-għaġeb kollu. Issa qbad naqra Super Glow waħlu. Ara xi tgħidlek l-oħra. Nannti Alla jaħfirlha kienet tagħmel hekk meta kien jinkisrilha xi vażun. Għandek xi soluzzjoni aħjar? Ħa mmur għand ħabibti. Hi għamlithomli, immur u ngħidilha tirranġahuli hi. Int bis-serjetà? Satejn oħra jiġi ta' ritratti ta'. U kemm taħseb li ħandum? Mhux kemm twaħħal li d-difer? Ara sejla malajr. Ara x'qed nafżak u ara x'qed nafżak. Ara ma tasalx tard u mbagħad xeba' ġenb biex ngħinek tilbes, eh? Intom ħallu fidi, ara sejra malajr. Ma jien se nibqa' hekk għajt tul ħajti kollha. Hekk kif ma? Imsalba, jekk mhux bik bissierek u jekk mhux bikom bil-barranin. Serena fejn marret Kerry? Marret tirranġa difreja għax inqalala wieħed. Issa nispera li ma tiġix u tippretendi tuża l-kamra tal-banju hi l-ewwel. Ilex tippretendi li tuża int? Wara kollox hi l-għarusa. Allura, u jien ix-xhud ta' Kerry. Asma, asma, asma, asma, asma, skużi ta' Din daru jekk hawn xi ħadd li jrid juża l-kamra tal-banju l-ewwel hija binti, Carrie, u la int Ġola, u la Serena u wisq inqas int Linda. Tibgħatha bil-posta, ħa! Għandha raġun minn banda ta'. Obżiti. Iva qbist, wara kollox għandi dritt, tinsiex li jien niġi l-kuġina ta' Carrie. Faqqa' subajk, hux! Aqtgħuha, għax ħa nħabbatkom ras ma' ras issa. Hi tmur minn taħt. Hekk taħseb? Jien għandi rasi tal-ġebel. U tiegħi tal-ħadid. Mela attenta ta' għax il-ġebel b'saħħtu aktar. Uff, xi kuppazzjoni qed qabduni fl-istonku. Ara mħanħu tazzel ma kiesa x'għandi nixfa enormi bħalissa. Trid nagħmillek ftit kafe ma? Għax kafe kafe, inti jidhirlek li qiegħda fistat li nieħu l-kafe? Mhux biżżejjed għandi nervi fuq il-kafe jonqosni. Jekk nieħu l-kafe issa, nibda tiela mas-soqfa. Mar, ħanixen naqra r-radio hu paċenzja. Xejn xejn nisimgħu ftit mużika. Mhux qisna l-mumia u ġew? Tixgħel xejn, issa nibdew nippreparaw biex ninħaslu u nilbsu. Mela biex nisimgħu r-radio? Ara, aħjar noqgħod kwieta, għad se tkun il-kaġun tiegħi int illum. Kerri! Għamilli pjaċir u ħudi lil Axel minn ħdejja. X'għamilt Axel issa? Iridni bilfors nilgħab miegħu Noli. Issa lei jien nistax nilgħab Noli bħalissa. Jien irid noqgħod attenta li ma ngerfix xagħri. Ii, murara, daqs kemm hu sabiħ xagħrek. Axel, ħu naqra paċenzja. Illum ma nistgħux noqogħdu nilgħabu miegħek. Imma jien iddejjaqt minn nagħmel xejn. Kemm se ndum inħares? U tibżax, issa daqt jaddi kollox. Issa lejġi ta' ritratti wara mmorru l-knisja. Umbagħad meta kunu s-sala, ilha puġġi kemm trid. Imma lissa ħu naqra paċenzja u oqgħod ftit kwiet. Biżżejjed għandi ġenb bħalissa. Mar, nista' jekk jogħġbok nixel ftit ir-radio? Bħalissa jkun hemm programm li nħobb nisimgħu kull nhar ta' Ħadd. Iva Gertrude tixelu, basta ma tolilux għax bħalissa jkun hemm min ikun irid jistrieħ. Aħjar ma tixel xejn ta' Gertrude, ommok ma tantx għandha btit tisma' radju. Leħi ħallija ħa tixelu mhux problema sabiħa. Int xi tkun ngħid? Mela l-ewwel meta kont se nixelu jien għatli biex inħallih mitfi u għax trid tixelu bintek hekk okej. Qed stess, binti Ara, ara, ħa nitla' fuq ħdejn Mildred, għax dik l-aħjar hemm fuqha l-kwiet. Kerry, Ix-xita barra? X'inhu? Ix-xita? Iva fadal xi nqala' issa. Kemm ilha nieżla? Ilha xi għaxar minuti issa. Allura sa ġejt tgħidilna? Għax taf intux, għadda l-ħin sakemm minżilt it-taraġ u hekk. Mela għandek xi dubma tasal fuq l-artar, Kerr, jekk se tkun mixja warajk bil-kalma kollha l għandha. Taf intux! Ma tridx tgħaġġel, ma tmurx tiġbidha u tixkanha. Hiex nitqu. Inżgur ma titħaqx, għax isek wiċċ l-askri. Aqtawa! Ieqfu! Gertrude tixel ir-radio. Bħalissa jkun hemm l-aħbarijiet u wara r-rapport tat-temp. or lease. in the morning. Il-każ qed jiġi investigat mill-Maġistrat tal-Assa. Naddu issa rapport għat-temp. It-temp għallum il-ħadd 30 ta' Ottubru mistenni jkun imsaħħa b'mal temp qawwi minn ħin għal ieħor li se jaħkem il-gżira ta' Malta fis-sigħat li ġejjin. Twissija ta' riħ qawwi. Itfilu, tfilu. Għax iktar nindanna, illum ġiet tagħmel ix-xita. Għadha lanqas għamlet ħalba xita matul din il-ħarifa. Illum, propju llum ġiet tagħmel. Qedtilkom jien, id-data meskom għażiltuha b'mod aktar għaqli. Ara ħallini ma u ħallini ta, tifqanix int, tlaqt ninħasel jien. X'ġenn, x'ġenn u x'ġenn, miskina Kerry. U mid-dar ta' Mary u Turu Gold se ngħaddu issa d-dar ta' Mikiel u oħtu Cynthia. Wara xahar ma tkellimx il-ħuha, Cynthia issa ndunat li ma kien hemm xejn iktar x'tista' tagħmel u għalhekk aċċettat il-fatt li ħuha kien se jiżżewweġ u bħalma forsi tobsru, Mikiel jinsab eċċitat ferm fil-ġurnata tat-tieġ. Mhux qed inħoss nifsi ktiħin, mhux qed inħoss nifsi ktiħ daqshekk. Ivi għafti, tilek għaddej minn naħa l-oħra tal-kamra. Nispera li jmur kollox sew, mm, qed nibża. M'għandek xalfejn, lanqas li jint l-ewwel wieħed li se tiżewweġ. Ara xed nafżak Sintja, ara ma jmurx taqla li xi ħaġa fil-knisja jew fis-sala. Xi tridni naqla Mikil? U jien naf, nafek sew lilek, Ma nafx għalfejn ġejja b'dan iż-żegħil kollu f'daqqa waħda. Forsi għandek xi ħaġa f'moħħok hux? M'għandi xejn f'moħħi Mikiel, imma dan l-aħħar kelli ċans noqgħod naħseb ftit u ndunajt kemm ma kontx qed nittrattak sew. Int illum m'għadek żgħir, ma jistax ikun inkompli nsus fuqek. Imma ma tinix tort li dejjem inkun iridlek il-ġid. Jien oħtok u minn dum jietet il-mamma dejjem jien ħadd ħsiebek. Biss issa naħseb li wasal iż-żmien li int tissetilja Avolja xorta waħda ma naqbel xejn li se tiżżewġu fi żmien daqshekk qasir int u Kerry, imma dik biċċa tagħkom. Għall-ewwel ma tantx kelli grazzja magħha lil Kerry, imma meta tkellimt magħha, indunajt li kelli żball, u għalhekk iddeċidejt li sakemm insibu post fejn toqogħdu, tiġi toqogħdu hawn miegħi. Grazzi, Cynthia. Almenu l-kliem tiegħek qed itini ftit kuraġġ issa. Ara li kieku għadha ħajja l-mamà, x'għaxqa kien ikollha Mikiel tarak se tiżżewweġ! U anke l-papà? Il-papà? Anke hu kien jieħu gost jarani kieku! Għandu mnejn għadu ħaj? Min jaf! Min jaf għadx insiru nafu min hu! Mikiel, kemm jien u anke int minn missier differenti, huwa fatt li l-mamà qatt ma setgħet tissetilja ma' ħadd. Lanqas hi qatt ma kienet taf min kienu missieri u missierek. Aħseb u ara kemm għad insiru nafu aħna! Imissah għalik minn dan kollu. Illum hija l-ġurnata tiegħek. Ħaqqek tiċċelebra sew. Fi ftit sigħat oħra jekk Alla jrid, int tkun miżżewweġ lil Kerry. U tibżax, kollox se jmur sew. Nisperaw!